10 pora Anfal surasining 41 oyatidan boshlanadi. Agar Allohga va ajrim kuni ikki qo'shin to'qnashgan kuni bandamiz Muhammadga nozil qilgan narsamizga iymon keltirgan bo'lsangiz, bilib qo'yingizki, o'lja qilib olgan narsalaringizning 5 dan biri Allohga, Rasulga, qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Alloh har narsaga qodirdir. Qayski sizlar Madinaga yaqinroq tomonda, ular mushriklar uzoqroq tomonda, otliqlar esa sizlardan pastroqda edilar agar mushriklar bilan va'dalashganingizda ham baribir va'da joyi va vaqtida kelisha olmagan bo'lar edingiz lekin Alloh jang sababli xaloq bo'lganlar ham hujjat bilan xaloq bo'lishlari tirik qolganlar ham hujjat bilan tirik qolishlari uchun bo'ladigan ishni taqdirni tamomiga yetkazish maqsadida yov bilan tasodifan to'qnashtirib qo'ydi albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir tushingizda Alloh ularni sizga oshchilik qilib ko'rsatganini eslang agar ularni sizga ko'pchilik qilib ko'rsatganda edi sizlar sustlashib qolgan va bu ish jang to'g'risida nizolashgan bo'lar edingiz lekin Alloh sizlarni bundan salomat qildi albatta u sinalar dillardagi sirlarni biluvchidir bo'ladigan ish taqdirni ro'yobga chiqarish uchun yov bilan to'qnashganingizda ko'zingizga ularni ozchilik qilib ko'rsatgani va ularning ko'zlariga sizlarni ozchilik qilib ko'rsatganini eslang barcha ishlar Allohga qaytarilur ey iymon keltirganlar biror to'daga to'qnash kelsangiz sabot va matonat bilan turingiz va Allohni ko'p yod etingiz shoyat shunda najot topsangiz Allohga va rasuliga itoat qilingiz va nizolashmangiz aks holda sustlashib ketursiz va shamolingiz obro'yingiz ketib qolur sabr qilingiz albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir o'z yurtlaridan kibr va riyokorlik bilan chiqqan va Allohning yo'lidan to'sadiganlar kabi bo'lmangiz. Alloh ularning qilayotgan ishlarini qamrab hisobga oluvchidir. O'shanda shayton ularga, mushriklarga qilayotgan ishlarini zinatli qilib ko'rsatib, bu kun odamlar ichida sizlarga g'olib keladigani yo'q. mana men yoningizdadirman dedi ikki to'p lashkarlar to'qnashganda esa shayton ortiga chekinib men sizlardan bezorman men sizlar ko'rmagan narsani ko'ryapman men Allohdan qo'rqaman Alloh jazosi qattiq zotdir dedi munofiqlar va dillarda illat bor kimsalar ana u musulmonlarni o'z dinlari mag'rurlantirib qo'yibdi deb yurganlarini eslang kimki Allohga tavakkul etsa u inobatga oladi albatta Alloh qudratli va hikmatli zot farishtalar kofir bo'lganlarning yuzlari va ketlariga urib jonlarini olayotganlarini ko'rganingizda edi farishtalar o'sha paytda aytadilar yong'in do'zax azobini totingiz bu o'z qo'llaringiz bilan qilgan qilmishlaringiz tufaylidir Alloh esa bandalarga zulm etuvchi emasdir ularning bu hollari fir'avn zodagonlari va ulardan oldingilarning qilmishlari kabidir ular Allohning oyatlarini inkor qilishgach Alloh ularni gunohlari sababli tutgan edi albatta Alloh quvvatli va jazosi qattiq zotdir bu jazolarning sababi Allohning bir qavmga in'om etgan ne'matini to ular o'zlaridagi narsani munosabatni yomon holatga o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi bo'lmaganidandir. Shuningdek, yana Allohning eshituvchi va biluvchi ekanidandir. bu fir'avn zodagonlari va ulardan oldingilarning holatlari kabidirki ular parvardigorlarining oyatlarini yolg'onga chiqarishgach shu gunohlari sababli ularni halok etdik va fir'avn zodagonlarini suvga g'arq qildik hammasi zolim edilar Allohning nazdida jonzotlarning eng yomoni bu kofir bo'lgan kimsalardir bas shuning uchun ham ular aslo iymon keltirmaydilar ularning ichida siz bilan ahdlashgandan so'ng taqvosizlik qilib har gal ahdlarni buzaveradiganlari bordir bas agar ularni jangda topsangiz ularni halok qilish bilan ortlaridagi himoyachilarni tun taraqay qiling shoyat shunda ular eslatma olsalar agar biror qavm tarafidan ahdga xiyonat bo'lishidan qo'rqsangiz ularga ahd bekor qilingani to'g'risidagi xabarni barobar tarzda tashlang albatta Alloh xoinlarni yaxshi ko'radi kofir bo'lganlar o'zib ketdik deb o'ylamasinlar ular Allohni sira ojiz qoldira olmaydilar ular uchun imkoningiz boricha harbiy kuch va otliq bo'linmalarni tayyorlab qo'yingiz bu bilan Allohning va o'zingizning dushmaningizni va ulardan o'zga siz bilmaydigan lekin Alloh biladigan dushmanlarni ham qo'rquvga solgan bo'lursiz Allohning yo'lida nimani sarf qilsangiz sizlarga uning savobi zulm qilinmagan holingizda to'la to'kis berilur agar ular suvga moyil bo'lsalar siz ham unga moyil bo'ling va Allohga tavakkul qiling. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. Agar ular sizni aldamoqchi bo'lsalar, bas albatta sizga Alloh o'zi kifoyadir. U sizni o'z yordami va mu'minlar bilan quvvatlantirgan va ularning dillarini o'zaro yaqinlashtirgan zotdir. agar siz yerdagi hamma narsani sarflaganingizda ham ularning dillarini bir-biriga bog'lay olmagan bo'lar edingiz. Lekin Alloh ularning o'rtasini bog'ladi. Albatta, u qudratli va hikmatli zotdir. Ey payg'ambar, sizga va sizga ergashgan mu'minlarga Allah kifoyadir. Ey payg'ambar, mo'minlarni jangga, Badr jangiga undang. Agar sizlardan 20 nafar sabrli kishi bo'lsa, 200 nafar dushmanni yengar. Agar sizlardan 100 nafar bo'lsa, kofir bo'lganlardan mingtasini yengar. Sabab ularning anglamaydigan qavm ekanidir endi Alloh sizlardan yukingizni olib yengillashtirdi sizlarda ojizlik bor ekanini bildi bas sizlardan 100 nafar sabrli jangchi bo'lsa 200 ta yovni yengar agar sizlardan 1000 nafar bo'lsa Allohning izni bilan 2000 yovni yengar. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Biror payg'ambar uchun to yerda dushmanlarga zarba bermagunicha asirlarga ega bo'lish mumkin emas. Siz mu'minlar dunyo matohini istaysiz. Alloh esa sizlar uchun oxiratni ravo ko'radi Alloh qudratli va hikmatli zotdir agar Allohning taqdirda xatoni kechirishi to'g'risidagi bitigi bo'lmaganida albatta sizlarga olgan tovonlaringiz uchun ulkan azob yetgan bo'lar edi olgan o'ljalaringizdan halol pok holida tanavvul etingiz va Allohdan qo'rqingiz albatta Alloh kechirimli va rahimlidir ey payg'ambar qo'llaringizdagi asirlarga ayting agar Alloh dillaringizda yaxshilik iymon borligini bilsa sizlardan olingan tovondan yaxshiroq narsa berur va sizlarni kechirur Alloh kechirimli va rahimli zotdir agar asirlar sizga xiyonat qilmoqchi bo'lsalar ular ilgari ham kufrga qaytish bilan Allohga xiyonat qilgan edilar shunda ulardan jazoga imkoniyat hosil bo'lgan edi Alloh ilmli va hikmatli zot albatta iymon keltirgan hijrat qilgan mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida dushmanga qarshi kurashgan va muhojirlarga joy berib yordam ko'rsatgan madinalik ansorlar aynan o'shalar bir-birlariga do'stdirlar. Iymon keltirgan u, lekin hijrat qilmaganlar to hijrat qilmagunlariga qadar ular bilan do'stlik qilish sizlar uchun joiz emasdir agar ular sizlardan din xususida yordam so'rasalar ularga yordam berish sizning zimmangizdadir illo o'rtalaringizda urushmaslik haqida ahdlashuv bo'lgan qavm ziddiga yordamlashish joiz emas Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Kofir bo'lganlar ham bir-birlariga do'stdirlar. Agar shuni qilmasangiz, yerda fitna va katta fasod bo'lar. Iymon keltirgan, hijrat qilgan va Alloh yo'lida yovga qarshi kurashganlar hamda muhojirlarga joy berib yordam qilganlar aynan o'shalar haqiqiy mo'mindirlar ular uchun mag'firat va farovon rizq bordir keyinroq iymon keltirib hijrat qilgan va sizlar bilan birga yov bilan kurashganlar aynan o'shalar ham sizlardandirlar qarindoshlar esa Allohning kitobida bir-birlariga yaqinroqdirlar. Albatta, Alloh har narsani biluvchi zotdir. Tavba surasi Madinada nozil qilingan 129 oyatdan iborat. surada tavbaning qabul qilinishi to'g'risida bashorat bo'lgani uchun unga tavba surasi deb nom berilgan u baroat surasi deb ham ataladi baroat oraning ochiqligi sura mehribon va rahmli Alloh nomi ila siz boshlanishining sababi to'g'risida turli fikrlar aytilgan ba'zilar sura oldingi anfol surasining davomi bo'lgani uchun desalar boshqalar surada ko'proq urush jang qatl zikr etilgani uchun deb izoh beradilar rasulullohdan esa bu to'g'rida aniq ko'rsatma berilmagan surada asosan tabuk voqeasi masjid qurish iymon kufr savob gunoh tavba tazarru va boshqa mavzular bayon etilgan mehribon va rahimli Alloh nomi ila Alloh va uning payg'ambaridan sizlar bilan ahdlashgan mushriklarga nisbatan ora ochiqdir. Ey mushriklar, urush taqiqlangan 4 oyda yer yuzi bo'ylab sayohat qilingiz. va bilib qo'yingizki sizlar Allohni ojiz qoldiruvchi emassiz va Alloh kofirlarni sharmisor etuvchidir shuningdek Alloh va uning payg'ambaridan hajj akbar qurbon hayiti kuni odamlarga Allohning va rasulining mushriklardan bezor ekanliklarini e'loni hamdir agar tavba qilsangiz bu sizlar uchun yaxshidir bordiyu tavbadan bosh tortsangiz u holda bilib qo'yingizki sizlar Allohni ojiz qoldiruvchi emassiz ey muhammad kofir bo'lganlarga alamli azob haqida xushxabar bering ammo sizlar mo'minlar ahdlashgan mushriklar keyin sizlarga biror narsada noqislik vafosizlik qilmasalar va sizlarga qarshi hech kim bilan hamkorlik qilmasalar u holda ularning ahdlarini belgilangan muddatlarigacha yetkazingiz albatta Alloh taqvolilarni yaxshi ko'rgay. Urush taqiqlangan oylar chiqishi bilan mushriklarni topgan joyingizda o'ldiringiz. Tutingiz, asir olingiz, qamal qilingiz va har qanday pistirmalarda ularni kuzatib turingiz. Agar tavba qilib namozni barkamol ado etsalar va zakot bersalar, ularni qo'yib yuboringiz albatta Alloh kechirimli va rahimli zotdir agar mushriklardan birortasi sizdan himoya so'rasa bas uni himoyangizga oling toki u Allohning kalomini eshitsin so'ngra uni xavfsiz joyiga yetkazib qo'ying bu ularning bilmaydigan qavm bo'lganlari sabablidir Alloh nazdida va rasuli nazdida qanday ham mushriklarda vafoli ahd bo'lsin ammo sizlar bilan masjidi harom Ka'ba oldida ahdlashganlar modomiki ular ahdlarida sizlar uchun to'g'ri turar ekanlar sizlar ham ular uchun to'g'ri turingiz albatta Alloh taqvodorlarni sevgan qanday ham ularda ahd bo'lsin vaholanki agar sizlarni yengsalar sizlar uchun na ahdni va na shartni rioya qiladilar og'izlarida sizlarni rozi qiladilar u dillari buni inkor etib turadi aksariyatlari esa fisqu fujurdagi kishilardir Allohning oyatlarini ozgina bahoga sotadilar-da, uning yo'lidan odamlarni to'sadilar ularning qilmishlari naqadar yomon mo'min odam haqida na ahdga va na shartga rioya qiladilar ana o'shalar tajovuzkor hamdirlar agar tavba qilsalar va namozni barkamol ado etib zakot bersalar u holda ular sizlarning din jihatdan birodarlaringizdir biladigan qavm uchun oyatlarni batafsil bayon agar ahlashganlaridan keyin uni buzsalar va sizlarga diningizni ta'na qilsalar unda bu kabi kufr peshvolariga qarshi jang qilingiz zero ular uchun hech qanday muqaddas qasamlar yo'qdir shoyat shunda qilmishlaridan qaytsalar ey mo'minlar qasamlarini buzgan va payg'ambarni Makkadan chiqarib yuborishga qasd qilgan hamda o'zlari birinchi bo'lib sizlarga qarshi jang boshlaganlar bilan jang qilmaysizmi? Ulardan qo'rqasizmi? Bas, qo'rqishingizga Alloh munosibroqdir agar mu'min bo'lsangiz. Ular Makka mushriklari bilan urishingiz shunda Alloh ularni sizlarning qo'llaringiz bilan azoblaydi asirga tushirib sharmisor qiladi va sizlarni ular ustidan g'alaba qozontiradi hamda mu'minlar qavmi siynalariga shifo beradi va dillaridagi alamni ketkazadi Alloh o'zi xohlagan kishilarning tavbasini qabul etadi Allah bilimli va hikmatli zotdir. Yoki sizlardan haq yo'lida kurashgan va Allohdan, rasulidan va mu'minlardan o'zgalarni do'st, sirdosh tutmaganlarni Alloh bilmay, sinamay o'z hollaringizga tashlab qo'ylasiz deb hisobladingizmi? Alloh qilayotgan ishlaringizdan ogohdir mushriklar o'zlarining kofirliklariga guvoh bo'la turib Allohning masjidlarini obod qilishlari mumkin emas ana o'shalarning qilgan ishlari xabata behuda ketib ular do'zaxda mangu qoluvchilardir Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan namozni barkamol o'qigan zakot bergan va faqat Allohdangina qo'rqgan kishilar obod qiluvlar. aynan o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lishlari mumkin hojiga suv ulashish va masjidi haromni obod qilish vazifalarini o'tayotganlarni Allohga va oxirat kuniga ishongan va Alloh yo'lida kurashganlar bilan teng qildingizmi? Alloh nazdida ular teng bo'lmaydilar. Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmagay. Iymon keltirgan, hijrat qilgan va Alloh yo'lida to'atida mollari va jonlari bilan kurashganlar Alloh nazdida darajalari ulkan zotlardir va aynan o'shalar yutuq egalaridir. Parvardigorlari ularga o'z tarafidan rahmat, rizolik va ular uchun ne'matlari doimiy bo'lmuş jannat bog'lari to'g'risida xush xabar berur. Ular o'sha joylarda mangu qolurlar. albatta Allohning huzuridagina ulkan mukofotlar bordir. Ey iymon keltirganlar, agar iymondan kufrni yaxshiroq ko'rsalar, ota-onalaringiz va aka-ukalaringizni ham do'st tutmangiz. Sizlardan kimki ularni do'st tutsa, bas ana o'shalar o'ziga zulm qiluvchilardir. ayting ey muhammad agar otalaringiz farzandlaringiz aka ukalaringiz xotinlaringiz qarindoshlaringiz mehnat bilan topgan mol mulklaringiz kasod bo'lishidan qo'rqqan tijoratingiz va yoqtirgan maskanlaringiz sizlar uchun Alloh va rasulidan madinaga hijrat qilishdan uning toati yo'lidagi jiddu jahd qilishdan ko'ra suyukliroq bo'lsa unda to Alloh o'z amri azobini keltirguniga qadar kutib turingiz Alloh esa fosiqlar qavmini hidoyat etmagay Alloh sizlarni ko'p joylarda va xususan Hunayn kunida g'olib etdi. O'shanda son jihatdan ko'pligingiz sizlarni mag'rurlantirgan edi. Ammo bu sizlardan biror narsani daf qila olmadi va o'zining shuncha kengligi bilan yer sizlarga tanglik qilib qoldi. So'ngra ortingizga chekindi. so'ngra Alloh rasuliga va mu'minlarga o'zining taskini, xotirjamligini nozil etdi. Hamda sizlar oldin ko'rmagan lashkarlar farishtalarni tushirdi va kofir bo'lganlarni azobladi. Bu kofirlarning jazosidir. So'ngra o'sha jangdan keyin Allah o'zi xohlaganlarning tavbasini qabul etadi. Allah kechirimli va rahimli zotdir. Ey iymon keltirganlar, albatta mushriklar najas nopokdirlar. Shu yo'llaridan keyin ular Masjidi Harom Ka'baga yaqinlashmasinlar. Agar sizlar faqirlikdan qo'rqsangiz, Alloh xohlasa o'z fazli bilan sizlarni boyitajak. Albatta Alloh bilimli va hikmatli zotdir. Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan Alloh va rasuli harom qilgan narsalarni harom sanamaydigan haq din islomni din qilib olmaydigan ahli kitoblardan iborat kishilarga qarshi to ular o'zlarini past tutib jizya soliqni naqd bergunlariga qadar jang qilingiz yahudiylar uzayr ollohning o'g'li dedilar nasroniylar iso masih ollohning o'g'li dedilar bu ularning og'izlaridagi botil gaplaridir bu gaplari xuddi avvalgi kofir bo'lganlarning gapiga o'xshaydi Alloh ursin ularni ular qayoqqa og'ib ketmoqdalar ular Allohni qo'yib o'zlarining donishmandlari va rohiblarini hamda Masih ibn Maryamni Rabb iloh qilib oldilar vaholanki yolg'iz Allohgagina ibodat qilishga buyurilgan edilar undan o'zga iloh yo'q ularning keltirgan shirklaridan u pokdir ular Allohning nuri dinini og'izlari inkorlari va shirklari bilan o'chirmoqchi yo'q qilmoqchi bo'ladilar Alloh esa garchi kofirlar yoqtirmasalar-da, o'z nurini kamoliga yetkazmasdan qo'ymagay. U rasulini hidoyat va haq din bilan garchi mushriklar yoqtirmasalar-da, barcha dinlar uzra g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Ey iymon keltirganlar, ahli kitoblar ichidagi ruhoniy va rohiblarning ko'pchiligi odamlarning mollarini nohaqlik bilan yeydilar va odamlarni Alloh yo'lidan to'sadilar oltin va kumushlarni kon maxfiy xazina qilib olib ularni Alloh yo'lida sarf qilmaydiganlarga alamli azob haqida xabar bering mazkur oltin kumushlar jahannam o'tida qizitilib ular bilan peshonalari yonlari orqalari kuydirilgan kuni bu o'zlaringiz uchun saqlagan xazinangizdir saqlagan xazinangiz mazasini totingiz deyiladi albatta Allohning nazdida oylarning adadi Allohning osmonlar va yerni yaratgan kunidagi bitigiga muvofiq 12 oydir. Ulardan 4 tasi urush taqiqlangan oylardir. Ana shu to'g'ri dindir. Bas o'sha oylarda jang qilib o'zingizga zulm qilmangiz. Mushriklar mazkur 4 oy asnosida sizlarga yoppasiga urush ochsalar, sizlar ham ularga yoppasiga urush ochingiz yana bilib qo'yingizki Alloh taqvolilar bilan birgadir albatta urush harom qilingan oylarni kechiktirish haddan ortiq kufurdir u bilan Alloh urushni harom qilgan oylar sonini o'zlariga moslab olish va shu tariqa Alloh harom qilgan narsalarni halollab olish maqsadida u mazkur oylardagi urushni bir yil halolga, bir yil haromga chiqaruvchi kofirlar adashtirilur. Ularga bu yomon ishlari zinatli tuyuladigan qilib qo'yildi. Alloh kofirlar qavmini hidoyatga boshlamagay Ey iymon keltirganlar, sizga ne bo'ldiki Alloh yo'lida yovga qarshi qo'zg'alingiz deilsa yerga og'irligingizni solasiz chiqmay o'tirasiz oxiratdan kechib dunyo hayotiga rozi bo'lasizmi oxiratga nisbatan dunyo hayotining matohi lazzati juda ozdir agar qo'zg'almasangiz Alloh sizlarni alamli azob bilan azoblab, o'rningizga sizdan boshqa qavmni keltirur. Sizlar esa unga biror narsada zarar yetkaza olmaysiz. Alloh har narsaga qodirdir. Agar sizlar unga Muhammadga yordam qilmasangiz, Alloh o'zi unga yordam qilgan. qachonki uni kofirlar ikki kishining biri sifatida vatanidan chiqarib yuborganlarida ikkovlari g'orda turib muhammad hamrohi abu bakrga tashvish chekma albatta Alloh biz bilan birgadir degan edi shunda Alloh unga taskin xotirjamlik nozil etdi va sizlar ko'rmagan lashkarlar farishtalar bilan uni quvvatladi hamda kofir bo'lganlar so'zini tuban qildi Allohning so'zi esa u yuksakdir Alloh qudratli va hikmatli zotdir yengil va og'ir holatda ham yovga qarshi qo'zg'alingiz va Alloh yo'lida mollaringiz va jonlaringiz bilan jihad qilingiz. Agar bilsangiz, ana shu ishingiz sizlar uchun yaxshidir. Agar ey Muhammad, siz taklif qilgan narsa yaqindagi buyum yoki o'rtacha masofadagi oddiy safar bo'lganda edi, ular sizga ergashgan bo'lar edilar. lekin ularga masofa uzoqlik qildi albatta ular o'zlarini halok qilib charchatib qodir bo'lganimizda sizlar bilan birga jangga chiqar edik deb Alloh nomiga qasam ichadilar Alloh esa ularning yolg'onchi ekanliklarini bilur Alloh sizni afv etadi lekin sizga rostgo'ylar aniqlanib yolg'onchilarni bilmaguningizgacha nega ularga jangdan qolishga ruxsat berdingiz Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchilar mollari va jonlari bilan jihod qilishdan qolish uchun sizdan ruxsat so'ramaydilar Alloh taqvodorlarni yaxshi bilur balki sizdan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan va dillari shak shubhali bo'lganlargina jangdan qolish uchun ruxsat so'raydilar. Ular o'z shubhalarida ikkilanib yuraveradilar. Agar ular chiqishni istaganlarida uning uchun tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lar edilar. lekin Alloh ularning qo'zg'alishlarini yoqtirmaydi ularni susaytirib qo'ydi va ularga o'tiruvchilar bilan birga o'tiraveringiz deyildi agar ular sizlarga qo'shilib jangga chiqqanlarida ham sizlarga faqat buzg'unchilikni ziyoda qilib oralaringizga rahna solib sizlarni fitnaga duchor qilgan bo'lar edilar sizlarning ichingizda esa ularga quloq soladigan ishonuvchilar bor Alloh zolimlarni biluvchidir ular oldin ham fitna qo'zg'atmoqchi bo'lgan va ular yoqtirmagan hollarida to haq g'alaba kelib Allohning amri dini g'olib bo'lmagunicha ham ishlaringizni makr hiyla ig'vo bilan ostin ustun qilgan edilar ular ichida menga izin bering meni fitnaga qo'ymang deydiganlar ham bor ular jangdan qolish bilan fitnaga tushdilar-ku albatta jahannam kofirlarni o'ziga qamrab oluvchidir agar sizga biror yaxshilik g'alaba yoki o'lja yetishsa bu ularga yoqmaydi agar sizga biror musibat yetishsa ishning oldini olibmiz deb xursand hollarida yuz o'girib ketadilar ayting bizga Allohning yozib qo'yganidan o'zga narsa yetmaydi. U hojamizdir. Allohga esa faqat mu'minlar tavakkul etsinlar. Ayting, sizlar biz uchun ikki xayrli ishdan biri bo'lishini kutmoqdasiz. Biz ham sizlar uchun Allohning o'z huzuridan yoki bizning qo'limiz bilan sizlarga yetadigan biror azobni kutmoqdamiz bas kutaveringiz biz ham sizlar bilan birga kutuvchilarmiz ayting xoh ixtiyoriy xoh majburiy holda nafaqa sadaqa qilingiz baribir sizlardan sira qabul qilinmagay zero sizlar fosiqlar qavmi bo'ldingiz nafaqa sadaqalarining qabul qilinishidan to'sgan narsa bu ularning Allohga, rasuliga kufur keltirganlari. Namozga faqat sust holda kelishlari va nafaqa sadaqani faqat yoqtirmagan hollarida berishlaridir. Bas sizni ularning mol mulklari ham farzandlari ham taajjublantirmasin zero Alloh o'shalar sababli dunyo hayotida ularni azoblashni va kofirlik hollarida jonlari chiqishini iroda qilur ular sizlardanmiz deb Alloh nomiga qasam ichadilar vaholanki ular sizlardan musulmonlardan emaslar balki ular jazodan qo'rqadigan qavmdir agar ular boshpana yo g'orlar yoki kiradigan joy topsalar o'sha yerga jazodan qochib shitob bilan ketgan bo'lur edilar ular ichida tarqatiladigan sadaqalar xususida sizga ta'na qiladiganlar ham bor ularga u sadaqalardan berilsa rozi bo'ladilar bordiyu ularga ulardan berilmasa unda ular birdan achchiqlanadilar agar ular Alloh va rasuli ularga ato etgan narsaga rozi bo'lib bizga Alloh kifoya bizga albatta Alloh o'z fazlidan ato etur va rasuli ham biz Alloh roziligigina rag'bat qiluvchilarmiz desalar edi o'zlariga yaxshi bo'lar edi albatta sadaqalarni faqat faqirlar miskinlar unda sadaqa ishida ishlovchilar dillari oshni qilinuvchi kofirlar pul to'lab ozod etiluvchi qullar qarzdorlarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchiga musofirga berish Alloh tomonidan farz etildi. Alloh ilmli va hikmatli zotdir. Ular ichida payg'ambarga aziyat yetkazadigan va u quloq eshitganiga ishonaveradigan deydiganlar ham bor. Ayting, u yaxshilik qulog'i Allohga iymon keltiruvchi mo'minlarga ishonuvchi va sizlardan iymon keltirganlaringiz uchun rahmat manbaidir. Allohning rasuliga aziyat yetkazadiganlar ular uchun alamli azob bordir. Ular munofiqlar sizlarni qoniqtirish uchun payg'ambarga aziyat yetkazmadik deb qasam ichadilar. Agar mu'min bo'lsalar, bilib qo'ysinlarki qoniqtirishlariga Alloh va rasuli loyiqroqdir kimki Alloh va rasuli belgilagan haddan tajovuz etsa uning uchun mangulikdagi jahannam olovi bo'lishini bilmaganmidilar bu ulkan sharmisorlik-ku munofiqlar o'zlari haqida dillaridagi narsa munofiqlikni fosh qiladigan sura nozil qilinishidan qo'rqib turadilar ayting masxara qilaveringiz Alloh siz qo'rqayotgan o'sha narsani yuzaga chiqaruvchidir qasamki agar ulardan nega masxara qilasiz deb so'rasangiz albatta ular biz faqat bahsga cho'mib hazillashyapmiz deyishadi ayting Allohni, oyatlarini va rasulini masxara qilayotgan edingiz-ku. Uzr aytmangiz. Iymoningizdan keyin yana kufrga ketgansiz. Agar sizlardan bir toifani tavba qilgach, af etsak, boshqa bir toifani jinoyatchi bo'lganlari sababli azoblaymiz. Munofiq erkaklar bilan munofiq ayollar bir-birlaridandirlar. Ular odamlarni yomonlikka buyuradilar, yaxshilikdan qaytaradilar va qo'llarini xayr ehsondan tiyadilar. Allohni unutishgach, u ham ularni unutadi. Munofiqlar albatta fosiqdirlar. Munofiqlar, munofiqalar va kofirlarga Alloh ular abadiy qoladigan jahannam olovini va'da qildi. Ularga u kifoyadir. Ularni Alloh la'natladi. Ular uchun yana doimiy azob bordir. Sizlar ey munofiqlar xuddi sizlardan oldingi munofiqlarga o'xshaysizlar. Ular sizlardan quvvatliroq mol mulklari va farzandlari ko'proq edi bas ular o'z nasibalaridan bahramand bo'ldilar sizlardan oldingilar nasibalaridan bahramand bo'lganlari kabi sizlar ham o'z nasibalaringizdan bahramand bo'ldingiz va ular botgan narsa zalolatga sizlar ham botdingiz ana o'shalarning dunyoda qilgan savobli amallari behuda ketdi ziyon ko'ruvchilar ham ana o'shalardir ularga o'zlaridan oldingilar nuh od samud qavmlari ibrohim qavmi madyan shahri aholisi shuayb qavmi hamda ostun ustun bo'lgan shaharlar lut qavmining xabarlari yetib kelmabmidi ularga o'z payg'ambarlari hujjatlar mo'jizalarni keltirgan edilar bas Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmadi balki o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar mo'minlar va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar odamlarni yaxshilikka buyuradilar yomonlikdan qaytaradilar namozlarni barkamol ado etadilar zakotni beradilar hamda Alloh va uning rasuliga itoat etadilar aynan o'shalarga Alloh marhamat ko'rsatur albatta Alloh qudratli va hikmatlidir Alloh mu'minlar va mu'minalarga ostidan anhorlar oqib turadigan mangu yashaladigan jannat bog'laridagi yoqimli maskanlarni va'da qildi. Allohning rizosi esa hammasidan buyukroqdir. Ana shular ulkan yutuqdir. Ey payg'ambar, kofir va munofiqlarga qarshi kurashing va ularga nisbatan siz ham dag'allik qiling. Ularning joylari jahannam. qadar mutkish qismat bu yomon so'z aytmadik deb qasam ichadilar vaholanki kufr so'zini aytganlar va islom dinini qabul qilganlaridan keyin yana kufrga qaytganlar hamda yeta olmagan narsalarga qasd qilganlar Alloh va uning rasuli ularni payg'ambar va sahobalarini fazli o'ljalar bilan boyitib qo'ygani uchungina munofiqlar ularni yoqtirmadilar bas agar tavba qilsalar o'zlari uchun yaxshi bordiyu bosh tortsalar Alloh ularni ham bu dunyo ham oxiratda alamli azob bilan azoblagay yer yuzida ularga na bir do'st va na yordam beruvchi bor ular orasida agarda bizga Alloh fazli boyligidan bersa albatta sadaqa qilurmiz va solih kishilardan bo'lurmiz deb Alloh bilan ahdlashadiganlar ham bor Alloh ularga fazlidan berganda esa ular unga baxillik qildilar va yuz o'girib ketdi Allohga bergan va'dalariga xilof qilganlari va yolg'onchilik qilganlari sababli ularga to uni uchratadigan kunlari qiyomatgacha dillarida munofiqlik bo'lishini qismat qilib qo'ydi. Allohning ular yashirgan va shivirlaganlarini ham bilishini va Alloh g'ayb narsalarning ham allomasi ekanligini bilmaganmidilar. mo'minlardan ixtiyoriy ehson qiluvchilarini va zo'rg'a topib tutuvchilarini istehzo ila masxaralaydiganlarni Alloh masxara qiladi va ular uchun alamli azob bordir. Ular uchun siz xoh kechirim so'rang, xoh kechirim so'ramang, agar ular uchun 70 bor kechirim so'rasangiz ham Allah sıra ularını keçirmegey. Bu ularinin Allah va rasuliga kufur keltirganlaridandir. Alloh esa fosiqlar qavmini hidoyat qilmagay. Jangdan soxta uzrlar bilan qolganlar Allohning rasuliga xilof qilib o'tirishlaridan o'zlari shod bo'ldilar va mollari yu jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilishni yoqtirmadilar va boshqalarga ham issiq havoda qo'zg'almangiz deyishdi. Ayting, agar anglasalar, jahannam olovi undan issiqroqdir. Bas ular qilmishlarining jazosi uchun bu dunyoda oz kulsinlar va oxiratda ko'p yig'lasin. bas agar Alloh sizni yana biror toifa yovga to'qnashish uchun qaytarganida sizdan jangga chiqishga izin so'rasalar ayting men bilan birga endi sira chiqmaysiz va men bilan birga biror dushmanga qarshi urushmaysiz zero sizlar avvalgi gal jangga chiqmay o'tirishga rozi bo'ldingiz yana qoluvchilar bilan qolib o'taraveringiz. ulardan o'lgan biror kishiga zinhor janoza namozini o'qimang va qabri ustida ham turmang zero ular Allohga va rasuliga kufr keltirdilar hamda fosiqlik hollarida o'ldilar ularning mol mulklari va farzandlari ko'pligi sizni taajjublantirmasin zero Alloh ularni shu dunyoda o'shalar tashvishlari sababli azoblashni va kofirlik hollarida jonlari chiqishini iroda etadi Allohga iymon keltiringiz va rasuli bilan birga jihad qilingiz degan mazmundagi sura oyat nozil qilinsa ularning iqtidorli boylari darhol izn so'rab bizni qo'ygin o'tiruvchilar bilan birga bo'laylik deydilar ular qoluvchi ayol va bolalar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldilar dillari esa muhrlab qo'yildi bas ular jihodning fazlini anglamaydilar lekin rasul va u bilan birga iymon keltirganlar jonlari va mollari bilan jihad qildilar yaxshiliklar ana o'shalar uchundir va najot topuvchi kishilar ham aynan o'shalardir Alloh ular uchun ostidan anhorlar oqadigan unda mangu qolinadigan jannatdagi bog'larni tayyorlab qo'ygandir ana o'sha ulkan yu Arabi badaviylardan ularga ruxsat berilishi uchun uzr ko'rsatuvchilar keldi va shunday qilib Allohga va rasuliga yolg'on gapirganlar jangga chiqmay uylarida o'tirdilar albatta ulardan kofir bo'lganlariga alamli azob yetgusidir zaiflar bemorlar va jang uchun harj qilishga narsa topa olmaydiganlarga Alloh va rasuliga sodiq turgan bo'lsalar, qiyinchilik, majburlik yo'q. Ezgu ish qiluvchilar sha'niga ta'na uchun yo'l yo'q. Alloh kechirimli va rahimlidir. Shuningdek, sizning huzuringizga ularni ulovli qilib qo'yishingiz uchun kelganlarida sizlarni ulovli qilishga narsa topa olmayman dedingiz ular esa sarf qilishga narsa topa olmaganlari uchun g'amgin bo'lib ko'zlaridan yosh oqib qaytib ketdilar ularga ham ta'na yo'q ta'na uchun yo'l o'zlari boy bo'la turib sizdan ruxsat so'raydiganlar sha'nigadir ular qoluvchi ayollar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldilar Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ydi bas ular shuning uchun savob bilan gunoh farqini bilmaydilar o'qiganlarimiz bilganlarimiz va eshitganlarimizga baqadir imkon amal qilishlikni barchamizga nasibu ro'zi aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh لقد خلقنا الإنسان في كبد